Radio Pula. Metasin Emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu. Nedeljom u 19 sati. Metazin. Na valovima Radio Pula. Uh, skoro sam zaboravio kako zvuči ova dobra stara špica za metazin. Uh, koliko je samo truda uloženo u to. Dobar večer, cijene dame i gospodo, a posebno naša mlada, draga publika. Počeo novi ciklus emisije Metazin za ovaj jesensko-zimski period i veselimo se družnju s vama, napose zato što smo vam pripremili pregrš zanimljivog materijala koji ćemo dijeliti s vama svake nedelje u ovom terminu od 19 do 19.30. Prepuštam vas ugodnom glazbenom broju i onda se naravno vraćamo. sam jedva poslušao glazbeni broj. Budući da je dugo nije bilo, ove slušalice su nekako, više nisu prilagođene moje glavi kao protekli ciklus, pa eto, morat ću se nekako snaći još neko vrijeme. A evo da vas podsjetim prije toga da je standardna ekipa s vama u druženju u emisiji Metazin, tu su Marini Urcan koji je odgovoran za Tonski dio i naravno glazbeni dio Jana Vučković ćete sretati i dalje na terenu koja će vrijedno snimati i raditi kolega koji će vas interesirati, a ja sam Neveni Veša, klasika u studiju Radio Pula. Evo, podsjetimo se čime smo se bavili. Bavili smo se naravno mladima, udrugama civilnog društva i nastavljamo u tom tonu. Tako i današnja tema o kojoj ćemo razgovarati tiče se upravo toga o čemu sam malo prije naveo, a današnja tema, odnosno razgovarat ćemo o treningu jačanja kapaciteta organizacije mladih Istarske županije, budući da će se u Rapcu sljedeći tjedan održati trening pod nazivom Jačanje kapaciteta organizacija mladih Istarske županije. Shodno tome pozvali smo i gosta koji zna više od svih nas e, o čemu se to radi, a to je Denis Zgaljardi, predsjednik e, udruge Zoom. Denis, je dobro ti večer. Dobro večer tebi, Nevene i svim slušateljima. Evo, hvala što si i ti e, podijelio to mišljenje sa mnom vezano uz naše e, slušatelje, no bacimo se odmah e, na posao, budući da nam vrijeme već lagano ističe, a imamo zaista puno toga što želimo podijeliti s vama. Evo, rekao sam o ovom treningu i zanima nas sve skupo kakvim se to radionicama i kakav je to trening zapravo? Pa evo, trening će se održati e, idućeg tjedna od 9. do 11. E, listopada u Rapcu. Njegova je svrha osnažiti predstavnike organizacije mladih u području politike za mlade te ih umrežiti u tijelo koje se zasniva na načelima slobodnog udruživanja, autonomnog djelovanja i demokratskog odlučivanja koje je zamišljeno kao jedno vijeće mladih Istarske županije koje se ne mora i tako nužno zvati. Pa evo, rekao si vijeće Istarske županije, mogli bismo reći dosta teške riječi. Mene evo zanima... Vijeće mladih. Mladih, mladih. I mene baš zanima e, zašto su potrebe da se osnuje jedno tako vijeće u Istarskoj županiji? Pa u principu potrebe su zato jer civilni sektor mladih u Istarskoj županiji je u ranoj fazi razvoja i nema e, ovaj, zastupljenosti dovoljno ni koordinacije na lokalnoj razini kao ni institucionalnih uvjeta za održivo djelovanje i širenje ovaj, e, aktivnosti jednostavno nepostojanje takve koordinacije otežava i usporava komunikaciju između ovaj, mladih udruga jer ono što je, dosta bitno naglasiti tu da većina udruga kod nas danas zagovara na lokalnoj razini, to jest na gradskoj ili županijskoj, svaka za sebe možemo reći ono, a u, jednostavno idemo u trening jer trening nam je prvi korak ka osnivanju vijeća mladih Istarske županije i ovaj tu ćemo ujediniti e, naše ideje, zajednički nastupat, zajednički zahtijevat neke stvari i to su ovaj većinom e, stvari koje će se donositi konsenzusom na tom vijeću i u principu ovaj imamo zamisao okupiti tu sve organizacije mladih koje djeluju na području županije, e, to znači za mlade ljude 15, od 15 do 29 godina koji će zajednički ovaj raditi. Smatraš li zadovoljavić odaziv mladih pa odaziv mogu reći da je bio jako velik. Primali smo ovaj 16 jer smo ograničeni normalno sa sredstvima jer e, sudionici koji će biti na treningu imaju smještaj i hranu za ta tri dana plaćena u Rapcu. Eh, bili smo ograničeni na 16 mladih, imamo ih 16 i to su mladi iz različitih gradova Istarske županije, iz razno raznih udruga, pomlatka političkih stranaka, vjerskih nacionalnih manjina ovaj, i prijavilo se nekih 20-21 mlada osoba. Jedna brojka, e, zanimljiva brojka, vjerujem da će se ta brojka e, povećavati u tijeku e, razvoja onoga što namjeravate naravno razviti, a reci nam tko će biti voditelji tih radionica? Pa radionice će voziti ovaj projektni tim mreže mladih Hrvatske, u ovom slučaju je Mina Bužinkić i Nikola Pandurić, mm, dvoje mladih ljudi koji imaju mnogo iskustva e, i u osnivanju ovaj vijeća i u vođenju razno raznih treninga za organizacije mladih. Inače nisu iz Istri ili jesu? Ne, ni jedan ni drugi. Nema veze. Ne, ne. Friške. Ne, pa to je ovaj, e, super je šta surađujemo znači s ostalim ljudima iz Hrvatske koji već imaju iskustva koji će moći prenijeti u tome i koji će su, to svoje iskustvo. Mislim sam trening je zamišljen tako da i mlade iz Istre koji sudjeluju razmijene ovaj svoja iskustva i svoje informacije kroz trening isto tako da to nastavljaju dalje raditi. Evo, rekao se u Rapcu, zašto ste baš, evo, možda jedno pitanje, zašto ste baš Rabac odabrali kao mjesto gdje ćete se skupiti? Pa evo, Rabac nam je bio najjeftiniji ovaj, <laughs> da budemo konkretni. isto tako, Da, isto tako mogu reći, znači bili smo već jednom u, tim kompleksima gdje ćemo u, u Rabcu ovaj, odraditi e, taj trening, imali jedan sličan trening prošle godine i bili smo sasvim zadovoljni i osobljeni i, svim ostalim stvarima koje su nam trebale za, za organizaciju jako dobrog i kvalitetnog treninga. Ne? Odlično, evo sada mi ćemo isto odraditi jedan ne trening, nego jedan dobar glazbeni broj. Metazin. I run cross town, check what is in the post. The post no come but another day. Travel so far from man, me a been bored. Two weeks it's a false will I could it be a loss? But no, I got on my road to work so early this. I'm in a mess. So give me strength. Be my witness. Yeah. No electric light for two weeks or more. Dead collector come knock out the door. No more water come from the tap. The phone cut up and I can't pay the rent. Oh, Ay caramba, please them stop They say you look like wanted man I said chance will be fine They put cup up on me and The very next day they catch the guilty one Say we won't keep you long Late you are tomorrow Oh, Ay caramba Sometimes it's rough, but I know when enough is enough, yeah. Ајка Рамба, веќе сме се вратили. Масо кратки овие нешто овие глазмени брави. Marino, pa da se čovjek odmori malo. Uglavnom, evo, dosta šale, vraćamo se na temu današnje emisije. Razgovaramo sa Denisom Zgaljardijem, predsjednikom udruge Zoom, o radionici jačanja kapaciteta organizacija mladih iz županije koja se održava u rapsu Dotakli smo se nekog laganog uda u čemu se to sve skupa radi, no pođemo odmah na nešto konkretno, to jest konkretno na radionice, što će se tamo raditi. Pa evo, ovaj, u principu obradit ćemo teme kao što su politika za mlade, terminologija, procesi i razine, nacionalna i lokalne politike za mlade, koja je razlika i šta se radi na jednoj, šta na drugoj razini, komunikacija i timski rad, zajedničko donošenje odluka, suradnje i partnerstvo, javno zagovaranje te javne kampanje. S tim da će zadnji dan treninga biti ovaj, rezerviran za e, ovaj, izradu manifesta o zajedničkom djelovanju. Evo, nabrao si nam e, te, te radionice, njih će koliko biti točno brojčano? Pa, evo, sedam. Sedam? Pa. Sedam. Evo, još jednom e, ponavljam e, pregršt zanimljivih materijala i zanimljivih radionica vjerujem da će, kako ćete u budućnosti razvijati eh, ovakav način eh, postojanja, biti ih sve više više i naravno bit će sve više više mladih eh, u to uključeno. A evo, rekao si na samom početku da će se održati, odnosno osnovati vijeće mladih Istarske županije i koja je sama uloga, bit postojanja tog vijeća? Znači, osnivanjem takve koordinacije koja funkcionira na, na principu zajedničkog djelovanja, mladi će jednostavno ovaj bolje sagledati problem potrebe u zajednici, usuglasiti svoje stavove stavove i nastupi prema vlastima s jednim stavom, a to što nastupaju prema vlastima s jednim stavom, jednostavno dolazimo do toga da mladi imaju jaču pregovaračku moć, postaju efikasni u zagovaranju rješenja za potrebe mladih u Istarskoj županiji i isto tako povećat će se vidljivost i prepoznatljivost samog sektora mladih u Istarskoj županiji. I naravno imaju svoj pravni legitimitet prilikom donošenja odličenih odnosno svojim ulogama u civilnom društvu i javnom sektoru. Tako je. A e, prema vašim dosadašnjim iskustvima s raznim tim e, tijelima, vijećima, što se može reći? Pa evo, može se reći da prije nego što je izašao zakon o savjetima mladih e, su se osnivala vijeća mladih u gradovima u Istarskoj županiji, ako me ovaj sjećanje ne vara, bilo je tu pet ili šest ovaj, vijeća mladih Istarske županije od kojih su ono dva bila e, može se reći dosta aktivna, a ovi drugi su, nisu baš i previše e, sad svako je funkcionirao na svoj način ali u principu e, bio je bio isti sadržaj kupiti mlade u, u, u, gradovima koji su ovaj iz organizacija mladih koji djeluju na području toga grada i da oni zajednički nastupaju prema ovaj zajedničkim mišljenjima prema gradskim vlastima Evo, zanimljivo je to da iskustva postoje, da su određena vijeća i udruge mladih unutar e, gradova postojale. Evo, je da bilo je relativno malo aktivnih. Pa što nam možeš reći za sam kraj ovog našeg razgovora, e, zbog čega dođe do toga? Iako intencija osnivanja... Pa, dobro, ima tu puno razloga, znaš, ne bi ja sad tu zbog čega, jer svako, svako ima svoj razlog kao što <laughs> svaka osoba ima svoju priču i za sebe, ne u životu, tako da jednostavno to tako i sa vijećima sad tu ne bi ja govorio puno o tome jer niti sam upoznat, niti ne znam sad da li je tu. Ali čim je ideja bila, to je već nešto dobro. Da, to je dobro. Znači, evo, idemo sad s tim da udružimo mlade na području cijele županije. Nadamo se da ćemo osnovati vijeće ovaj ovaj negdje do drugog mjeseca iduće godine ono e, možda je to onako prebrz e, neki rok, ali evo nadamo se da ćemo biti brzi i efikasni. Znamo kakva je birokracija na kraju krajeva. Dobro, to mislim da birokracija su snivanjem. birokracija dolazi nakon <laughs> osnivanja, znaš da, tako da ovaj, u principu evo, birokraciju ćemo rješavati nakon toga putem, svi zajedno. Mogu reći jedino da nakon treninga će udruga Zoom koordinirati ovaj, sam rad tog vijeća mladih Istarske županije do osnivanja, znači do konstituirajuće sjednice, to je zaprimat ćemo službene kandidature za predsjednika, predsjednicu, članove upravnog odbora i nadzornog odbora i na konstituirajuće te pokušati izraditi statut i poslovnik, ali isto tako sa svim sudionicima ovog treninga koji će biti u Rapcu. Na kraju mogu reći samo da udruga Zoom to e, e, cijeli projekt osnivanja Vijeća mladih Istarske županije kao i samog treninga provodi u partnerstvu sa udrugom Metamedi i mrežom mladih Hrvatske te da je donator cijelog ovog projekta zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva i e, grad Pula. Evo Denise, hvala ti lijepo što si s nama podijelio sve ove informacije. Želimo e, vam svima tamo sudionicima i naravno organizatorima puno sreće u uspješnoj realizaciji i osnivanju Vijeća mladih Istarske županije u Rapcu i vjerujem da ćemo se zasigurno susresti još jednom prilikom ne bili nam podijelio tvoje iskustva tamo. Pa evo, ja se nadam e, da će možda i vi, e, to se Radio Pula ili drugi mediji doći popratiti sam trening i šta se tamo dešava, a isto tako nadam se da ćemo ovaj već na početku negdje iduće godine doći e, u biti ne ja, ali drugi e, osobe koje budu u vijeću mladih Istarske županije tu i prezentirati čemu služe, zašto su se osnovali i šta će oni raditi. Ma znaš da dugo nisam bio u Rapcu, a i vrijeme je dobro, iskoristit ćemo mi to. Gledaj, ljeto još traje. <laughs> traje, traje. Neka ostane tako, a dragi naši slušatelji, slušateljice, ostanite dalje s nama na valima Radio Pule. Pozdrav Denisu Galjardiju, pozdrav svim mladima i idemo poslušati glazbeni broj. Pozdrav svima. Metaverso. attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called Crying Lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. time that little game you had called. Cry Metazin. Šta je ovo, kiša? A evo vama, drago slušateljstvo Kiša, korisnih informacija, a to ćete sve naći na adresi www.uzvrh.hr To je alfa i omega za sve one koji se žele javiti na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava raznih projekata, a pogotovo kada je u pitanju prekogranična suradnja. Evo ja dozvolio sam si da malo pošvrljam ovim e, stranicama i ima puno toga zanimljivog. Danas ću vam reći samo nekoliko korisnih informacija vezano za ovaj deseti mjesec e, jer su u tijeku još tri e, tekuća projekta, odnosno materijala s kojima se možete javiti. Vrijeme cuju stoga pokrenite se. Naime, otvoren poziv delegacije EK e udrugama za dostavljanje projektnih prijedloga informiranju hrvatskih građana o Evropskoj uniji. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 14. listopad ove godine godine. Nadalje IPA, prekogranični program eh, Hrvatska Bosna i Hercegovina do 2013. godine traje, poziva vas na dostavu projektnih prijedloga i s obzirom se radi o poznamašnom iznosu sredstava od 3 miliona 600 tisuća eura koji su ravnomjerno raspodijeljeni na obje zemlje, a krajnji rok za prijavu je 16.10. ove godine. Podsjećam da iskoristite ovu mogućnost. I za kraj, E, pogrešni program IPA također između Hrvatske i Srbije do 2013. godine. Traje javni poziv za dostavu projednih predloga i to također do 16.10.2009. godine. Krenite, krenite, krenite. dođeni posljednjim minutama ovog glazbenog broja. Vrijeme je za krajnju odjavu. Bilo mi je iznimno zadovoljstvo družiti s vama ove nedjelje, u, naravno u društvu Marine Urcana i ja pozdravljam e, Janu Vučković koja je negdje sigurno živa i uskoro će nam se naravno pridružiti u našem projektu Metazin. Budite sve ono što sam vam prošle godine govorio da sad opet ne ponavljam i čujemo se sljedeće nedjelje. Pozdrav! just like raindrops. Misiju Metazin eh, podržavaju Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Grad Pula i Istarska županija.